šiaudas, žarija ir pupa. Viename sodžiuje gyveno sena vargana moterėlė. Sukrapštė jį saujelę pupų. Išsivirs valgyti. Užsikūrė ugnį ir, kad geriau degtų, pakišo šiaudų gniūštę. Beriant pupas į puodą, viena netyčia ėmė ir nukrito ant žemės, greta šiaudo. Netrukus prie jų iš ugnies spriktelėjo ir žaryje. Šiaudas prabilo ir sako, mėlėjai bičiuliai, iš kur jūs čia atsiradot? Žaryje atsakė, man pasisekė iššokti iš ugnies, jei ne, būčiau mirties neišvengusi, pavirtusi pelenais. Pupa tarė, man irgi pasisekė išnešti sveiką kailį, bet jeigu senė būtų mane įmetusi į puodą, būčiau be gailėšio suvirusi į košę, kaip ir mano draugės o manęs ar geresnis laukia likimas, tarė šiaudas. Visus mano brolius senė pavertė ugnimi ir dūmais. Šešias dešimtis pačiupo iš karto ir nugalabijo. Man nusišypsojo laimė. Išsprūdau jai pro pirštus. Tai ką mes dabar darysim? tarė žaryje. Aš manau, atsakė pupa, jeigu jau mums taip pasisekė nuo mirties pabėgti, tai laikykimės drauge kaip geri bičiuliai ir kad čia mūsų neištiktų nauja nelaimė, keliaukiam visi kartu į kitą kraštą. Pasiūlymas patiko kitiem dviem ir visi drauge leidosi į kelionę. Kiek paėję, priejo nedidelį upelį, o kad per jį nebuvo nei tilto, nei lieptelio, tai nežinojo, kaip persikelti į kitą krantą. Šiaudui atėjo į galvą gera mintis ir jis tarė, aš atsigulsiu skersai upelio, ir jūs manimi kaip tiltų perėsit į kitą pusę. Taip ir padarė. Šiaudas išsitėse nuo vieno kranto iki kito ir žarie, būdama iš prigimties karštuolė, narsiai užtipeno ant naujai nutiesto tilto. Bet kai prie upelio vidurį ir išgirdo pačio išniokščiant vandenį, ją pagavo baimė. Sustojo ir nedrįsta toliau nei žingsnio žengti. Tuo tarpu šiaudas užsidegė perlužo perpus ir įkrito upelin. Kartu su juo įgriuvo ir žaryje, sušnipštė įpolusi į vandenį ir išleido dvasę. Pupa buvo atsargesnė, pasiliko ant kranto ir pamačiusi, kas atsitiko, pratrūko juoktis. Taip juokėsi kvatojo, jog net pusiau perplyšo. Būtų iš juoko ir galą gavusi, laimė paupilsėjusi siuvėjas, keliaujantis per žmonės būdamas geros širdies, išsitraukė jis adatą su siūlu ir susiuvo pupą. Toji jam gražiai padėkojo. Bet kad siuvo jis juodų siūlų, tai nuo to laiko visos pupos ir dabar turi juodą siūlę.